ocurre kogeita bateka bat gaur aste artea da eta berrion albistegia duzue eh, berriozar erratiaren albiste mankezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Alase irekiko dugu gaurko albistegia, garasi frankismoko astarnak desagertu ez daitezen memoria historikoarekin bat egingo du berriozar. Gaur aste artearekin arratxildeko zazpi terditan memoria historikoa berriozarren izeneko itzaldi ez da eginen da kulturgunean, horretan izlaribi izango dira batetik Carlos Ochoa aztuak elkarteko kidea eta bestetik Xabilasa berriozarko alkatea itzaldi ez da hau bi monolitoen jartze ekitaldiaren aurretikoa da. Hain zuzen igande honetan, altxatze fascista gutziriko fusilatuen omenez jarriko dira bi monolitoak ezkaban bertan fusilatuak ziren Tokian bertan ekitaldi ibiltarian parte hartzeko igandearekin goizteko amaiketan berriozarko herri zaharra hurbildu barko dira interesduna back. Fikbe ikuskizuna baino erakustaldi. Berriozarko zine ikuskizun internazionala birrasmatua aurkeztuko da urten, lan naparrak izango dira ikusgai eta horiek ez dute aurreko urtetan egin bezala lehiaketan parte hartuko, hori bai aurreko urtetako lehiatan irabazleak izango dira, labur metra naparrekin batera ikusgai izango direnak. Aste azkenean ugei tabian, 2000 amairu, 2000 amabieta, 2000 amaikako jaialdietako film labur ira irabazleen emanaldia egingo da. Ostegunarekin film luze baten emanaldia asier eta biok filmaren emanaldia hain zuzen. Ondoren elkarrezketa izango da Amaia Merino filmaren zuzendari kidearekin. Eta ostiralean bifilm film laurren emanaldia Virgen Negra eta Minerita hauek. Raúl de la Fuente zuzendariarenak. Gainera, aipatzeko da, minerita filma goia saria eskuratu zuela bi mila amairuan fin laburren arloan. Blue Lips filmaren trailerra aurkeztuko da ere ostiralean eta maiten amuruzabal ekoizlea bertan izango da. Larun batean nogeita bostean, Atxaldeko bostetatik seiterrietara kulturgunean topak eta ingo da Mertxe Albarezekin eta atxaldeko zortzetan berriozarko entzunaretoan Merkado de Futuros dokumentalaren emanaldia eta ondoren elkarretzketa Mercedes Albarez zuzendariakin aipatzekoa da ere jaialdearekin batera erakusketa batzuk egingo direla hasiratik fitbe jaialdia eragartzeko egin diren kartelak ikusgai izango dira bestetik epaimaikidean sarituen eta ikusentzuleen jaialdiko argazkiak ere ikusgai izango ditugu bertan eta berriozarko dalaren 2008ko berrintasun lehiak eta irabazizuten argazkiak erakusgai izango dira Maite Ramosen ur kristalak izeneko erakusketa kulturgunean ikusgai. Esan bezala, akuarelaz eta tinta zikiniko abstrakzio erakusketa kulturgunean ikusgai izango dugu gaurtik, hilabete bukaera arte, jarraian Maite Ramosen hitzak entzongai erakusketari dagokionean. Bai, e, akuarela erabili dut beti bezala eta baita koloretako tinta. Bai, ez txuri beltza eta koloretakoa. E, agua da modukoa. E, egia zan Horein arte, normalean abstraktoa edo surrealismoa eta e, kokatzen da beste teknikekin, ez? Ba, kolasa, izan daiteke, e, eskultura, oleo, akrilikoa, akuareletan gutxitan, beti akuarela lotu da paisaiarekin, eta tinta ere bai, ez? Mendialdea Kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibaloi e, partiden emaitzekin irekiko dugu Kirolen atala garazi. Mutilen senior taldekoek megakalzado ardoiren aurka jatu eta azkenik berroita beretzi, berroita ema zazpi galdu zuten. Seniorreko neskatilak gazte berriak blankoren aurkakoa ere galdu zuten, 41 bat eta 37 galdu ere mutilen kadete taldekoak 63 iru, berroita beretzi unzinedaren aurkakoan nesken kadetaldekoak aldekoak ez zuten zorte handiagorik izan hauek ere galdu, emezortzi eta hogeita tabi esan zer ninen aurka jokatutako partida. Eta beraz zentzun bezala lau saskibaloi talde jokatu zuten asteuka era honetan eta ez zuen inorrek ere irabazi. Eta kirolekin jarraituz labargak antolaturiko mendi astea irtera batekin bukatu zen. Pasaden ostiralean Xabi Arranduzaren eskutik itzaldi emanaldiaz gozatu zuten labargatarrak eta aste, astea bide unez bukatzeko larun batean irtera bat antolatu zuten. Hain zuzen, amar bat labargatar aralar mendizerrara urbildu ziren maioatuan kokaturiko mila irure ondazazpimetroko mendia handi izeneko mendiari ekiteko. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua goio deiekin parte zoditu egongo dela dio gaurko iragarpenak ego osakaikoa aizea olbizia ibiliko da gaur, arratxean ipar mende baldera aldatuz, eta temperaturei daukionean aldaketarik ez. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo orduro interneten euskiplaza.neten. Música